праграма Сергея дабалца вострая брама прысвечаная сёння праблемам беларускай мовы ды наступствам русафікацыі для мікрафону аўтар калега неяк згадаў што бачыў у адным амерыканскім музеі факс 1918 году гэта акурат таго часу калі рэвалюцыйны матрос у рассіі браў тэлеграфа каб дабрацца да доўгіх папяровых стужак і тэлеграфаваць Леніну. А ў Амерыцы бачыце, ужо пасылалі факсы. А яшчэ мне давялося ў рэдакцыі газеты Washington Пост бачыць лінатып канца 19 стагоддзя. Такі самы, на якім яшчэ ў 80-е гады рабіліся ў нас усе газеты цалкам магчыма, што і сёння застаўся дзе-небудзь такі у раёнцы ці ў заводскай шматтыражцы. Лінатып гэта друкарская наборна-адлівачная машына, помнік тэхнічнай цывілізацыі, робот з рукамі, страўнікам і ротам. Вось балванка сплаву опускаецца ў кацёл, тым часам клавіатура набірае латунныя літаркі матрыцы ў радок матрыцы з лязгатам лятуць аднекуль зверху з барабанаў. І вось радок сабраны. Жалезная рука засоўвае яго ў пашчу ленатыпу, дзе радок адліваецца ў метал. Нешта сярэдняе паміж робатам цацкай і робатам касмічным прыхаднем. Адно што перасоўвацца самі ленатыпы не ўмелі. Можа, з-за гэтага і вымерлі, як дыназаўры навукова-тэхнічнага прагрэсу разам з імі выйшла з ужытку і іхнае імя. А пачаў я з факсу і лінатыпу гэтых сімбаляў цывілізацыі, каб сказаць, што двае стагоддзя ў беларускай мове не адлюстравалася не ўвайшло сваімі рэаліямі і з'явамі у яе тканіну і кантэкст. Усе здабыткі цывілізацыі, якіх за мінулыя 100 гадоў была процьма, мы называем запазычанымі словамі чужымі нам паводле духу і літары. Гэтыя словы не належаць мове. Яны ёсць, а могуць і не быць, бо яны ёсць і ў іншых мовах. У расійскай, праз якую да нас прыйшлі, або ў ангельскай ці нямецкай ці французскай, у якіх, як правіла, нараджаліся. Аднак аб'ём такой незасвоенай лексікі ў беларускай мове расце. Нібы тое чужароднае цела, выцясняючы ўсё астатняе сваё. Бо расце вакол нас колькасць новых цывілізацыйных выгодаў. Усё большая частка моўнага цела замяняецца пратэзамі. Так адбываецца зусім не таму, што беларускія навукоўцы нічога не далі сусветнаму навукова-тэхнічнаму прагрэсу з гэтым якраз праблемаў няма. Пачынаючы яшчэ з 19 стагоддзя, калі ўвогуле не з сярэднявечча і сканчаючы сённяшнім днём. Але мова прагрэсу ні тады, ні цяпер не беларуская. І ў гэтыя з'явы прычына ўжо чыста палітычная. А менавіта русіфікацыя у яе самых глыбінных і падступных праявах, пра якія мы пагаворым у сённяшняй перадачы але пачнем з іншага. Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20 стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. Thank you. Студэнцкая інтэлігенцыя і актывісты таварыства беларускай мовы адзначылі дзясятыя ўгодкі прыняцця закону аб мовах урачыстым сходам у падполлі чырвонага касцёла. За гэтыя 10 гадоў сапраўды шмат чаго змянілася ў тым грамадскім полі і ў тым культурным кантэксце, у якім існуе наша моўная праблема. Своими уражениями со сходу ТБМ делится журналист и литератор Андрей Дынько. Почалося все в гимну «Могутный Божий» и вершу «Где мой край». После «Наша заяц» была я ученица 9 класса, как представил ее Олег Трусов, прочитала свою слынную молитву за белорусскую мову. После на сцену вышел Нил Гилевич. Михаил Чергир почтиво поправил ему микрофон. Нил Гилевич дочитал свой 10-годовый давнины выступ в Верховном Совете пасля меў слова паэты дыпламат геннадзь буралкі Іх узалі слухали грыб і шчукен пробашч завальнюк і праваабаронца юнтер архівіст калабаны выдавец санько зала была паўнюткая рабілі як і належыць шматлікія памылкі казалі по па гэтаму пытанню згадвалі існаванне тэкста заўважалі што ён на 10 год мяне маладзей прасілі злітуюся Божа про што гаварылі про тое што родная мова найсвяцейшы скарб што дзяржава не карыстаецца мовай Богдановіча і купалы коласа і Багушевіча што цытую бураўкіна сёння ў дзень десятгоддзя закону аб мовах у москве валасатымі руками палітыкаў забіты яшчэ адзін цвіку труну гаварылі пра тое што народ за сваёй даверлівасці і дабрыні даверыўся з манкуртаваным палкоўнікам народ увогуле вельмі хвалілі ўсе выступоўцы ён не такі кепскі як лічылі ён хоча вярнуцца да роднай культуры але ўлады не даюць ідэя праводзілася такая народ у нас правильны толькі уведзены ўзман інтэлігенцыя у нас таксама правільная зрабіла ўсё што магла толькі мала магла а ва ўсім вінаватыя не канкрэтызаваныя ўлады карацей лепшыя сыны народу думаюць як і сам народ што славяне заўжды хочуць як лепш, а выходзіць як выходзіць. І што ўлада гэта не тыя, каго я асабіста я выбіраў на выбарах, а нешта такое ўсеахопнае і неўцелаўлёнае, чаго не схопіш за рукаву і не перабярэш, або не скінеш з поўным суверэнным народным правам, калі яно не дае сябе законна пераабраць. Гэтае нешта, Аднак можна пераканаць памяняць пазіцыю, можна замаліць палымянымі прамовамі і рытуаламі. Бо тое, што адбывалася ў лёхах касцёла, нагадвала рытуальную службу са сваімі святарамі паэтамі, малітвамі, замовамі, пакутнікам Богдановічам, уставаннямі. Прычым і пастары і статак перабываюць у дзіўным стане набліжаным да вечнасці можна тут чытаць прамовы десятгадовай даўніны можна выступаць з не менш даўнімі анатымамі удакладняючы толькі грэшнікаў раней гэта былі манкурты цяпер зманкуртаваныя палкоўнікі выступоўцы не раз падкрэслівалі што нічога не змянілася за 10 гадоў хоць гэта неправда і канкрэтныя людзі за мову пасядзелі ўжо ў канкрэтных турмах ствараючы новы нацыянальны эпас ліенты і стала ясна што ва умовах палітычнага ціску выйсцем можа быць толькі канкрэтнае палітычнае змаганне і заваёва інфармацыйнай прасторы прасторы канкрэтнымі газетамі, часопісамі і радыёстанцыямі. Змянілася за 10 гадоў хоць бы тое, што народжаны ў сцянах саюзу пісьменнікаў агітпрап зусім аджыў свой час – и выкликаю в модерном грамадстве, что не отерпить полторыням, только аллергию. Молодое поколение теперь воспринимает развитие своей мовы и культуры не как трансцендентный обовязок, а как неотъемный элемент комплексу социальных, политичных и экономичных переутворений Украине, без якого эти пирамиды не имеют шансов на поспех. Разумеется, что без мовы, то без пирамидов, гине не абстрактный народ, а конкретные дети, которых не чем лечить. Андрей Дынько рассказал про сход товариства белорусской мовы мовы, на якім адзначалася дзесяцігоддзе закону аб мовах. Гэта грамадскі аспект праблемы. Ёсць яшчэ і ўласна моўны. Звернемся да слоўніка, які дае нам магчымасць у вачавіткі агледзець лексычную карціну разгорнем банальны артаграфічны школьны слоўнік беларускай мовы у якім двае стагоддзя не адлюстравалася амаль ніводным беларускім словам ёсць праўда хрыстаматыйныя выключэнні але іх здаецца усяго два это слова цемрашал якім кандрат крапіва пераклаў расійскага мракабеса і слова хмарачос якім не без насмешкі пераклалі расійскі небаскрёб найперш амерыканскую на той час з'яву Праўда, са з'яўленнем легальных праамерыканскіх настрояў у беларускамоўнай публікі з'явіўся і больш лагодны паэтычны нават тэрмін. Хмарачосы сталі называць небасягамі. У школьным артаграфічным слоўніку маю ўвагу прыцягнулі тэрміны, якія пачынаюцца з электра. Вось электрапыласос. Цікава, мы ніколі яго так не называлі. Магчыма, існавалі нейкія іншыя пыласосы, механічныя, напрыклад, ці пнеўматычныя. Нехта надзімае мяхі, а нехта другі соўгае шчоткай па падлозе. Або электрапрайгравальнік. Я так разумею, гэта пра вінілавыя адаптары, якія сышлі ў нябыт на масавым прынамсі ўзроўні беларуская мова нават не паспела ўсё гэта засвоіць а яно ўжо і знікла электракамбайн электралямпа электратранспарт просто заварожвала нашых людзей гэтае электра яшчэ ў 70е падобна як сёння заварожвае прыстаўка еўра еўрарамонт еўрашыбы еўрадзверы але заварожанасць знікае кудысьці саступаючы месца іншым страхоццем з будучыні яшчэ раз пацвярджаючы, што навукова-тэхнічны прагрэс гэта толькі вонкавая праява інфраструктура, якая не змяняе і не зменіць сутнасці чалавека. Ажна мова, што не кажы, мусіць засвойваць тэрміналогію гэтага самага прагрэсу. Вось цяпер усеагульная кампутарызацыя. Гэта ці не кампутары мы яшчэ учора называлі ЭВМ электронна-вылічальная машина які-небудзь файл палякі называюць плік, а мы кажам файл. Пры гэтым можна заўважыць, што ўсе праграмы ў менскіх карыстальнікаў, як правіла, рускамоўныя, што Windows, што Інтэрнэт Explorer, што Word. Хоць уласна расейскага ў іх няшмат. Кажуць, ты працуеш на PC, а я на макінтошы. Што тут расейскага? А вось што, добраахвотны выбор Бо калі няма свайго, чаму не карыстацца арыгіналам, ангельскімі праграмамі. Спытайцеся пра гэта і вам хто-небудзь абавязкова адкажа рытарычным лукашэнкаўскім. А зачым, што ЭВМ, што ВЦСПС у школьным слоўніку выглядаюць аднолькава, як рэчы аджылыя, забытыя, А ўжо цяперашняму школьніку і незразумелыя. Ці можам мы суцяшацца тым, што праз дзясятак гадоў забудзецца і ўсё гэта. А можа і яшчэ раней можа захаваць мову на ўзроўні спрадвечнай лексікі і не псаваць яе наватворамі. Урэшце тое, што не змяняецца, не развіваецца, тое ніколі і не памірае. А можа гэта значыць, што тэхнічная цывілізацыя не прыняла нас. Ці што мы не прынялі яе, І яшчэ ці трэба культуры засвойваць тое, што прамінае з часам. Магчыма, наша беларуская бяздзейнасць у гэтай справе дасць нам нейкія дывідэнды ў будучыні. Каб адказаць на гэта я абраў два шляхі. Па-першае, ёсць такія сферы жыцця, дзе культура і тэхналогія непасрэдна сутыкаюцца і ўзаемадзейнічаюць. Іншымі словамі, тэхнічная тэрміналогія і паэтычнае слова тут часта тоесныя да прыкладу у архітэктуры. Сергей Харыўскі на маю просьбу падвёў вынікі шукання беларускага архітэктурнага стылю і на адпаведныя лексікі ў двадцатым стагоддзі. Двае стагоддзя блізу не кранула беларускі лексікон будаўнікоў і дойлідаў. Між тым, на самым пачатку стагоддзя такая задача ўважалася за адну з першых мэтаў нацыі. Яшчэ ў десятым годзе у ананімным артыкуле прысвечаным нашай архітэктуры у квартальніку літэвскім прагучаў да прыкладу гэткі красамоўны заклік. Узораў і тэмаў будзем чарпаць найперш у нашай мінушчыне, бо там ёсць адзіна чыстыя, свежыя крыніцы душы. Самі дойліды былі яшчэ далёкія ад мова творчасці, ад прыдумляння ўласных тэрмінаў. Аднак яны паволі рухаліся ў слушным накірунку ўсё часцей, згадваючы першаснасць душы. Менавіта яна, а не эпігонства стыляў мінушчыны падказала нарэшце кірунак. Архітэктор Вітан Дубейкаўскі, які выканаў першы праект касцёлу ў беларускім стылю, пісаў: « Заданне было даволі цяжкае, але як рабіць, то рабіць глыбака ўдумаўся я ў заданне і запраектаваў касцёл у беларускім стылю. Не зусім тут праўда моя заслуга. Галоўна дапамаглі думы думы з душы наша народа. канец цытаты. Дубейкаўскі распрацоўваў і ўласную будаўнічую тэрміналогію. Тым часам у коўня у 20-30 гады працаваў над беларускай тэрміналогіяй слыны дойлет душ душеўскі. Але ягоныя высілкі паглынуў нябыт, бо да бацькаўшчыны яны не дайшлі. У Менску таксама рабіліся спробы стварыць новую беларускую тэрміналогію. Тэрміналагічная камісія пры імбелкульце рыхтавала і асобны слоўнічак, але ў ім адпала патрэба разам з канцом беларусізацыі. Адзіная да вайны кніга па-беларуску, якая тычылася дойлідства, выйшла ў 1928 годзе. Гэта быў першы том нарысу з гісторыі беларускага мастацтва шакаціхіна. Наступная ж кніга на гэтую тэму выйшла амаль праз паўстагоддзя. Гэта кніга чарняўскай пра архітэктуру магілёва. Да гэтага ж часу цэнтры беларускіх гарадоў ужо былі дашчэнту перабудаваныя савецкімі архітэктарамі з Масквы і Ленінграду ідучы па скарынаўскім праспекце які запраектавалі тыя самыя спецыялісты з рассіі я зноў згадваю тых хто заклікаў выдумляць беларускі стыль з душою народа самыя буйныя архітэктурныя ансамблі два стагоддзя ў беларусі нічога супольна з той душою так і не займелі што такое беларускі стыль няведамы дасюль бо перадусім як прарочыў багушевич мова ёсць адзежа душы ці трэба культуры засвойваць тое што прамінае з часам Сергей Харыўскі даў на гэтае пытанне станоўчы адказ, агледзеўшы беларускую архітэктурную тэрміналогію, якая адначасова культурная і тэхнічная яшчэ адзін спосаб адказу на пастаўленае пытанне гэта агляд моўнай практыкі і моўнага досведу нашых суседзяў такі агляд я попрасіў зрабіць сергея шупу галоўным клопатам моватворцаў заўсёды было супрацьстаяць уплыву пануючай на працягу стагоддзяў культуры нямецкай у чэхаў польскай і расійскай у літоўцаў нямецкай і расійскай у эстонцаў сродкі ўжываліся розныя Найперш актывізаваліся ва ўжытку старыя і даўно забытыя словы, пераглядаліся багацці народных гаворак, а таксама ўтвараліся новыя словы ад ужо наяўных каранёў. Так прыкладам чэшская мова займела шмат сваіх спецыфічных словаў, якіх няма ў мовах іншых. Памятаю, як аднойчы з сябрамі мы спрабавалі адкаркаваць бочку з чэшскім півам, але не здолелі разабраць інструкцыі, дзе ўсе словы былі спрэс славянскія давялося прапароць бочку ножом і абліцца півам з ног да галавы. Чэхі няшчадна перакладалі і перакладаюць звыклыя нам інтэрнацыяналізмы. Цэнтральны камітэт, устрэдні выбор, патрыот, властанец, радыё, розглас, нумар, число, кампутар, почытач, файл, соубор. У польскай мове хваля пурызмаў была меншая, Аднак прыкладам цалкам спольшчаная некалі была ўся тэхнічная тэрміналогія, у якой амаль не знайшлося месца нямецкім, французскім ці ангельскім тэрмінам, якія прыкладам прыжыліся ў расейцаў, дзе пурызм заўсёды лічыўся нечым непрыстойным. Вось жа дроцель у палякаў двавік, парашут спадохрон, танк чоўк, а шарыкападшыпнік вожыско-кульковае літоўская мова дагэтуль спрабуе супрацьстаяць наплыву барбарызмаў і адмысловая моўная камісія пры літоўскім сойме прыкладам рэкамендуе замест чужынскіх гамбургер і год-дог ужываць наватворы месаніс і дэшрэйніс што по-нашаму больш-менш гучала б як мясень і каўбасень прыгожае слова прыдумана для гелікоптера малун спарніс млынакрыл А самыя дзівосныя рэчы адбываліся ў эстонскай мове, дзе на пачатку два стагоддзя актыўна ўжываўся самы рэдкі спосаб словатворчасці. Стварэння каранёў ну зусім з галавы. Так узніклі звычайныя сёння словы рэльв, зброя ці лайп, нябожчык. А ў 60-е гады 20 -го стагоддзя таварыства эстонскай мовы пачало нават рэгулярна абвяшчаць конкурсы на стварэнне новых словаў, у якіх бяруць удзел самыя шырокія колы грамадства. Што самае цікавае, шмат якія з прыдуманых словаў прыжываюцца: накшталт тэабе, інфармацыя або рааль, ЭВМ. Апошняе слово, дарэчы, таксама ўзята з галавы. Просто гучыць прыгожа і па-эстонску. Сергей Шупа распавядае пра маватворчасць у нашых суседзяў. З пункту гледжання самой грамадскай атмасферы ў сённяшняй Беларусі гэта справа не абавязковая. Але бяруся сцвярджаць, што менавіта ў такіх клопатах чалавечая асобіна ператвараецца ў чалавека. Зрок робіцца танчэйшым, адчуванне свайго найбольш адэкватнага сабе робіцца вастрэйшым, з'яўляецца ўменне цаніць абстрактныя быццам бы інтэлектуальныя каштоўнасці. Гэтак найбольш дарагой выглядае кніга, ахайна дагледжаная ў вясковай хаце. Адваротны прыклад, калі кажуць, што дармаеды пісьменнікі ядуць хлеб працоўнага народа. На жаль, у цяперашняй беларусі пашыраецца якраз адваротны прыклад. Зказанага зразумела, чаму так істотна разгледзець прэцэдэнты беларускай моватворчасці, якія ў сваіх зародках былі нічым не горшыя, чым у суседзяў. Сергей Шупа працягвае. Якім было двае стагоддзе ў беларускай мове, відаць, доўга тлумачыць не трэба з выняткам двадцатых гадоў калі палітыка і мова ў нас ішлі больш-менш попліч і адбываліся падобныя да апісаных вышэй працэсы беларуская мова не жыла паўнакроўным жыццём дзяржаўнай мовы нацыянальнай дзяржавы яе ў шматлікіх функцыях замяніла расейская і ў штодзённым жыцці беларусы назіралі за расійскімі працэсамі новага называння у У афіцыйную дэкарацыйна-сувенірную беларускую мову фактычна ўсе слоўныя навіны стагоддзя аўтаматычна пераносіліся з мовы расейскай. Таму складанне тэрміналагічных слоўнікаў часта ператваралася ў практыкаванне ў фанетыцы. Трэба было толькі запісаць расійскае слова па-беларуску. Калі ў 70-х 80-х годах літаратурная гарадская беларуская мова зноў рэальна зажыла ў новых жывых беларускіх колах, пачалася і мова творчасць, прадыктаваная патрэбамі штодзённага жыцця. Так, паводле прынцыпу, абы не па-расейску, пачалі запускацца слоўцы на кшталт пляшка замест бутэлька, гаўбец замест балкон, лейцар замест штопар, крама замест магазин, чыюк замест папугай, ды да шмат чаго іншага. А словы святар, спадар, выканкам, тэлефанаваць, ад тых часоў пачалі гучаць нават у афіцыйных радыё і тэлевізіі ды нават трапілі ў слоўнікі а ў ранейшых слоўніках такіх словаў або не было зусім або яны пазначаліся абласнымі састарэлымі прастамоўнымі Аднак мова абнаўлення два стагоддзя ў беларускай мове так і не рэалізавалася поўнасцю. Лексычнае наватарства не спынілася, колькі прадметаў і паняццяў нашага штодзённага побыту яшчэ чакаюць свайго прыдатнага беларускага наймення. Усе гэтыя батарэі ацяплення, унітазы, пад'езды, лесвічныя пляцоўкі. Аднаўленне сусвету ў беларускай мове прыгожая справа для новага тысячагоддзя. У школе першым прыкладам неалягізму называлі касманаўта. Маўляў, разам са з'яўленнем новых рэаліяў з'яўляюцца і новыя словы. Гэта так, але ўсе бадай без выключэння неалягізмы ў беларускай мове былі неалягізмамі расійскай мовы без якой-кольвік істотнай адаптацыі. Больш таго, узятыя з піятэтам да расейшчыны. Згадайма, што словы большавік або совет альбо комунізм спярша так і пісалі па-беларуску праз О. Гэта значыць, што засваення або адлюстравання ў мове новых рэаліяў жыцця папросту не было. Люстэрка мовы было ў двадцатым стагоддзі завешанае як завешваюць люстэрка ў хаце, у якой ёсць нябожчык. Як бачым і палякі і літоўцы па крупіцах лепяць сучасны вобраз сваіх моваў. Імкнуцца ўводзіць гэтыя мовы і ў кампутар і на біржу, балазе паўсюль гэта рэгламентуецца і законамі аб мове. У Эстоніі конкурсы неалягізмаў праводзяцца 60-х гадоў. А ў Польшчы гадоў 5 таму велізарны конкурс праводзіла газета выборча высвятлялі да прыкладу як можа па-польску гучаць секс-шоп для беларускай рэальнасці такія ўсенародныя ініцыятывы выглядаюць згадзіцеся дзіўнавата чаму адказ знаходзім у іншым баку дзіўнавата гэта ўсё выглядае і ў расійскай рэальнасці ад спробаў уводзіць неалагізмы ў пачатку стагоддзя там засталіся хіба што анекдоты пра макраступы У цэлым жа Расія традыцыйна бярэ заходнееўрапейскую лексіку, не надта яе перарабляючы. Прычына гэтага ва ўсведамленні велічы нацыі і дзяржавы. А гэтая веліч спараджае сон душы. Заклапочаны ў такой сітуацыі толькі невялікі, якому праз усю гісторыю стаіць праблема выжывання. Безумоўна, гэтаксама як літовец або чэх мусіў бы паводзіць сябе і беларус але беларус у полі расійскага сну. Гэтай расслабленасцю, якая прыйшла да нас з русіфікацыі, тлумачыцца, дарэчы, не толькі стаўленне да сваёй мовы, але і да гісторыі і калі хочаце да палітыкі, гаспадаркі, урэшце да сябе самога, у вялікім і ў малым. Можа быць, якраз гэта і ёсць самая сапраўдная русіфікацыя, паралюш волі і жаданняў. Thank you вы слухали острую драму і на гэтым беларуская праграма рады свабода развітваецца з вами до 22 гадзіны мінскага часу у студыі быў віталь тарас у